بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni موجة ishirini na moja موزي وشوال mwaka 1444 من darasa ya كتاب أحاديث الأخلاق لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى tuendelea باب ذم الغيبة والنميمة والسخرية na tulibakisha hadithi moja inayozungumzia tabia mbaya ya alghiba kusengenya قال حفظه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ثم صلى الله عليه وسلم سيما أريبو بديك وكتك سفاري الإسراء المعراج الإسراء كتك مكة mpaka Baitul Maqdis wal Mi'raj kutoka Baitul Maqdis ila samai sab'a alipopanda juu katika safari yake hii akapita akakuta watu wanakucha za shaba adfaru min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum wa kwaruza kujikatakata nyuso zao na vifua vyao kama mtu yuwawashwa na sehemu akajikwangura kujikuna hawa watu walikuwa wakijitoa nyuso zao wakijikwangura hivi na vifua vyao فقلت من هؤلاء يا جبريل اي منظر ya kutisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Jibril nani wale قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ya wale ni wale wanaokula nyama za watu na kula nyama za watu hapa ni kuwasengenya ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh hawa ni wasengenyaji wanaoingilia heshima za watu na ardhi za watu wakawataja watu kwa ubaya na kuwasengenya رواه أبو داود قال الشيخ حفظه الله أي أن الجزاء من جنس العمل malipo ni kulingana na matendo ya yule mtu falamma kana bighibatihi ووقوعه في الأعراض مثل الذي يأكل لحومهم وكوه يبانا katika kuwasengenya wenzake na kuzingilia heshima za watu kwa ubaya ni mfano wa mtu anayekula nyama zao wale watu صارت عقوبته بأن يمزق جلده ولحمه بنفسه بتلك الأظفار من النحاس ikawa jaza yake yeye na adhabu yake ni kujikatakata ngozi yake na nyama zake kwa binafsi yake mwenyewe kwa yale makucha ya shaba ajikuna jikatakata na hii ndio hadithi ya mwisho inayofungamana na alghiba kisha hapa akaanza kuzungumzia annamima qala wa amma annamamu sasa huyu mbea annamam fa innahu yu'addu afatun min al-afati umbea waisabika kuwa fa innahu yu'addu afatan min al-afat ni maradhi na maafa katika maafa ya mujtamaa وضررا عظيما على المجتمعات na ni madhara makubwa katika mujtama ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن طاعة النمامين وقبول أقوالهم كسبب hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza sisi kuwatii wambea kuwasikiliza wale wambea tusiwasikilize wale wambea wala tusiwatii wambea Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kwa nini li'idhami sharrihim wa shiddati ifsadihim kwa sababu shari yao ni kubwa mno na uharibifu wanaosababisha katika mujtamaa ni mkubwa sana maal asaf ndio watu ambao wameenea sana katika mujtamaa wambea ni wengi tu wako wengi sana na ndio maana tuona ule uharibifu unaotokea katika mujtamaa قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين ولو سمتي كلا mwingi wa kuwapa wa kudharauliwa mtu mtwevu ambaye haki yake ni kudharauliwa tena hamazi masha'im binamim msengenyaji aendaye akitia fitina mbea na mbea huwa ni msengenyaji amekusanya vitu viwili asengenya na umbea juu chukua habari za huku akizipeleka kule ili kufitinisha baina ya watu wawili kisha achukue za kule azipeleke kule kwingine agonganishe baina ya watu huitwa mbea فالنمام لا يطاع ولا يقبل قوله وإن أقسم على قوله بالأيمان المغلظة mbea hatiwi wala haikubaliwi kauli yake hata akiapa viapo vizito wallahi wa wa watallahi mbea ni mbea tu jaza yake kwa ule umbea wake hatiwi wala hasikilizwi hata akiapa achwa vile vile na kuna watu mtabia yao na hawa watu wachukiza kwa kweli katika mshtama na mtaona kuwa hata watu huwachukia watu wao mtu akishajulikana kuwa fulani ana tabia ya umbea watu wote wamchukie aweza kuja mahali watu wazungumza tokanyama kimya ah huyu bwana aweza kuchukua maneno hapa akapeleka kule akasema hivi huko akafanya hivi na hao wako mpaka hata baina tulab alilm na fitna nyingi zinazotokea katika baina ya tulab alilm hata baina ya mashayikh ukiangalia utakuta kuna kuna wambea ambao uchukua habari huko mpaka wakaharibu uhusiano wa watu wa wengi kweli wako wengi sana waitwaombea wapenda hizi tabia za umbea kuchukua huku maneno kisha apeleke huku achukue huku apeleke kule Asa ukimwona mtu wapenda chukuchuku hivi maneno maneno ninachukua huku akipeleka huko achukua huku akipeleka huku mchunge sana mchunge sana sababu athari yake ni mbaya sana sallallahu alaihi wasallam ومن التعامل الجميل مع من ينم برد نميمته وعدم قبولها katika muamala mzuri na huyu mbea na ule umbea wake ule aregeshwe na ule umbea wake usikubaliwe akikujilia wewe mbea kwambia bwana wajua fulani bwana asema we hivi na hivi na hivi puuze chana naye si ukubali ule umbea wamjua huyu tabia yake ni umbea na tena wajua yule rafiki yake pengine achukua maneno akuletea wewe kisha yeye atoka kwako na iwarudi kwake tena ujue na yako pia atayachukua atayapeleka kule <coughs> ndio tabia yao wambea wako namna hiyo قال ومن التعامل الجميل مع من ينم برد نميمتي وعدم قبولها ذلك الموقف العظيم الذي يروى عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله tizama هي موقف عظيم iliyopokelewa kutoka أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن رجلا دخل عليه فذكر آخر بشيء من الكلام bwana mmoja aliingia kwake akamzungumza mtu mwingine vibaya yani ankuja kuleta umbea akamzungumza mwenzake kwa ubaya maneno hivi akatoa فقال عمر إن شئت نظرنا في أمرك ikiwa wataka tutalitizama jambo lako wewe fa in kunta kadhiban ikiwa wewe ni muongo fa anta min ahli hadhi alaya in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ikiwa wewe ni muongo basi wewe ni katika wanaoingia katika hii aya in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu utachunguza mambo yako sababu mbea ni fasiq mahma kana wa in kunta sadiqan fa anta min ahli hadhi alaya na ikiwa wewe ni mkweli basi wewe ingia katika hii aya hamazi masha'im binamim manna'in lilkhairi mu'tadin athim ko utaingia wewe kuwa ni msengenyaji ambaye atia fitna na kueneza umbea tena mwenye kuzuia kheri dhalimu mwingi wa madhambi wa afauna anka ama ukitaka tutakusamehe basi ili jambo liishie hapa usiendelee قال العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود إلى ذلك أبدا naomba nisamee bwana sirudii tena sirudii tena kwa hivi ndivyo wanavyofanywa mbea arudishwa na habari zake وفي النمام شبه كبير بالساحر na huyu mbea huyu amefanana sana amefanana pakubwa sana na mchawi kwa nini kwa sababu yapiga ndonga ameyasoma tamtama dada wadhālika lianna amalahu يحقق من النتائج المضرة بالمجتمعات ما لا يحققه عمل الساحر kwa sababu huyu mbea huyu aweza kuhakiki na kufikia kwa kazi yake anayoifanya katika natija iliyo na madhara makubwa zaidi kwa mujtama kiasi ambacho hawezi kufikia mchawi mchawi ni muovu aweza kumdhuru mtu mmoja akawa ni sababu ya yule mtu mmoja kudhurika lakini mbea aweza kupiganisha baina ya kaumu mbili kwa umbea wake wakafa wengi kweli pale pale kwa sababu yake na akasababisha chuki baina ya watu akawa yeye ndio sababu عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه جيني سوى ni نينيني وشاوي العضه السحر والعاضه الساحر مشاوي وإنما سميت النميمة سحرا وإن لم يكن عمل النمام مطابقا لعمل الساحر إميتوا yule mbea yule ameitwa kazi yake ni kama ya uchawi pamoja na kuwa ha, hafanyi yale mambo ya kishirikina anayofanya mchawi a yeye hafanyi si mushrik lakini kazi yake ikaitwa ni kama kazi ya mchawi kwa nini lianna ma yuaddi ilayhi amalu namam min ifsadin wa iqa'in lilfurqati wa nashrin liladawati mushabihun liamali as-sahiri bal ashaddu asema sababu ile kazi ya mbea ule mwisho wake na kupeleka na tija yake ile katika uharibifu kuleta mfarakano baina ya watu kueneza uadui baina ya watu imefanana na kazi ya nani ya mchawi yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi wachawi si ndo kazi yao kufarikisha baina wanaopendana hasa huyu pia afanya kazi kama hiyo hiya an-namimatul qalatu baina an-nas Mtume sallama akafananisha umbea mfano wake ni kama ni kama uchawi sababu huu umbea huleta uadui baina ya watu huleta yani maafa na mambo mingi sana kutoka maana huu umbea tu mtu aweza kuona kitu kidogo maneno tu na nawaambieni kuna watu wapenda wafurahie hili jambo wafurahi kabisa apenda yeye hawezi kuishi isipokuwa na umbea mambo mabaya sana قال يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر mbea aweza kuleta uharibifu na ufisadi katika muda mfupi kiasi ambacho mchawi mwezi mzima hawezi kufanya yani ile furqa anavyoileta na uadui baina ya watu ni kiasi kikubwa mno kiasi ambacho hata mchawi hawezi kufikia kazi yake mchawi afanye kazi mwezi mzima labda ataroga watu watano wa sita mwezi mzima akupata customer huyu kila siku yatembea hivyo wasema mbea hazimi data ha, eh, hazimi iko on 24/7 asubiri tu habari zikiingia tu atuma huko afurahi kabisa kila akipata habari za watu ye atuma usikia usikia nini wapata faida gani wewe fanya hivyo alafu pia mbea hana hana likizo usifikirie watu wote wana likizo zao na likizo kufanya kazi yeye kuna muda afanya li, apata likizo mbea hana likizo yeye yuenda tu kila siku yuko kazini kila siku yuko kazini fahuwa afatun khatiratun kwa huu mbea huu ni, ni maradhi ya hatari sana ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب hawakukhtalifiana wanaovioni kuwa umbea ni katika madhambi makubwa wa adhimatu min adhaimi al-atham wa sahibuha min shirari al-khalqi ni katika madhambi makubwa na huyu mbea huyu ni katika watu waovu sana ni miongoni mwa watu waovu afananishwa kwa kazi yake na nani na wachawi huu mbea afananishwa kazi yake na wachawi na mitaani wajulikana wajulikana yule mbea huyo mtaji jamaa wakimuona tu yule pale mbea yule muovu sana subhanallah yani hana raha yeye mpaka aone watu wateta watu wachukiana ndo shughuli zake والله المستعان نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وبارك الله فيك